նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ 30 տարի առաջ Արցախի ժողովրդի բարձրացրած զայնը կանխորոշեց հայ ժողովրդի հետագա ուղին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ուղերձը հղել Արցախի ազատամարտիկների միության 7-րդ համաժողովի մասնակիցներին։ Արցախյան շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաների համերգը։ Քաշաթաղի շրջանի Տանզուտ գյուղում վերջին 3 տարիների ընթացքում բնակչության աճ է գրանցվել։ Արցախում մեծ շուկով նշվում է Տիառնընթարաչի տոնը։ Բարեգործական ծրագրերով Արցախ են այցելել Թեհրանի Զարթոնք բարախմբի անդամները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր աշխատանքներն է սկսել Արցախի ազատամարտիկների միության 7-րդ համաժողովը։ Ազատամարտիկների հանրապետական հավաքին մասնակցել եւ ողջունի խոսքով հանդես է եկել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Իր խոսքում պետության ղեկավարն ընդգծել է միության տեղն ու դերը Արցախի հանրապետության պատմության մեջ, նշելով, որ կազմակերպությունը կարևոր առաքելություն է իրականացնում մտաղ սերնդի հայեցի դասյարակության ուղղությամբ, ակտիվորեն մասնակցում է հանրապետության հասարակական կյանքին, աջակցում զոհված եւ վիրավոր զինծառայողների ընտանիքների սոցիալ-կենցաղային խնդիրների լուծմանը։ Իր գործունեության բոլոր տարիների ընթացքում ազատամարտիկների միությունն ակտիվորեն ներգրավված է եղել հարազատ ժողովրդի պաշտպանության գործընթացում։ Երկրին սпарնացող ցանկացած վտանգի դեպքում ազատամարտիկներն անմիջապես մեկնում են ճակատ, կանգնում զինվորների կողքին, անտեսելով տարիքը, երբեմն էլ առողջական խնդիրները, նշել է նախագահ Սահակյանը, հավելելով, որ պետությունը կանի հնարավորը միությանը սատարելու եւ աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Արցախի ազատամարտիկների համաժողովում ներկայացվել է նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը, որում մասնավորապես ասվում է. Սրտանց ողջունում եմ ձեզ եւ հաջողություն մաղթում Արցախի ազատամարտիկների միության 7-րդ համաժողովի աշխատանքներին։ Իմ ողջույններն ու բարեմաղթանքներն եմ հղում նաև մեր բոլոր զինակից ընկերներին, նրանց հարազատներին եւ մեր զավորներին, ասում եմ մեր, քանի որ ինձ ձեզնից չեմ առանձնացնում։ Արցախն իրեն պարտադրված պատերազմ մտավ, դառնալով ընդարձակ ռազմաբեմ եւ դուրս եկավ որպես իր օջախ ներխուժած ոսոխին դուրս շպրտած ինքնուրույն ու կայացած հանրապետություն։ Ուրախ եմ, որ դուք շարունակում եք աչքի լույսի պես պահպանել մարտի դաշտում կոփված եղբայրությունը ինքնակազմակերպելով եւ իրար նեցուկ կանգնելով։ Արցախը դարձավ մեր նորագույն պատմության հայոց բերդը, հայ ժողովրդի պատվախնդրության, տոկունության եւ հաղթանակի խորհրդանիշը։ Ուղիղ 30 տարի առաջ Արցախցին ոդկի կանգնեց, շտկելով իր մեջքը, պահանջեց ազատություն, մերժելով իրեն պարտադրված օտար լծի կապանքները, ասվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ուղերձում։ Արցախյան շարժումը համոզված եմ մեր ժամանակակից պատմության ամենաբախտ բախտորոշ իրադարձությունն է, որ մեզ վերակերտեց իբրև ազգ եւ պետականություն։ Այս մասին փետրվարի 13-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կայացած հանրահավաքի ժամանակ տեսակապով շնորհավորելով Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ ասել է Լիբանանի ազդակ օրաթերթի խմբագիր Շահան Կանտահարյանը։ Այն փոխեց հայկական աշխարը ստեղծեց պետականություն եւ երաշխավորեց մեր հայրենիքի անվտանգությունը ամբողջ սփյուռքի մտայնությունը փոփոխության տանելով դեպի հայրենակենտրոն մտածողություն։ Մենք համոզված ենք, որ առաջ են գնում դեպի Արցախ։ Արցախցիները մեզ ուժ ու գորով են տալիս նպատակաուղված աշխատելու առումով։ Մենք ձեր կողքին ենք եւ բոլորս միասին ծառայում ենք Արցախի հանրապետությանը։ Շնորհավորում եմ շարժման 30-ամյակի առիթով եւ նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ մաղթում, նշել է Շահան Գանդահարյանը։ Արցախյան շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցել մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի սաների համերգը։ Մշակութային միջոցառմանը ներկա էին նախագահ Բակո Սահակյանը, հայ երակելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, շարժման առաջամարտիկներ հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Այս օրերին առավել քան հիշվում, կարևորվում ու վերագնահատվում է 3 տասնամյակ առաջ սկիզբ առած ազգային վերազարթոնքը, որ վերածվեց հանուն Արցախի ազատագրության համաժողովրդական ընդվզման ու պայքարի։ Պետք է հիշել, որ այդ օրերին որոշողն ու այդ որոշումների համար պատասխանատվություն կրողը ժողովուրդն էր։ Ժողովուրդ, որ դուրս էր եկել հրաապարակ իր արդար պահանջը պաշտպանելու, մայր Հայաստանին վերամիավորվելու հաստատակամությամբ։ Համերգին առաջինը հնչեց Իրինա Փիրումյանի վերադարձիր երգը։ Պատմական արդարության հասնելու ճանապարհը լեցուն էր հազար ու մի խոչընդոտներով ու դժվարություններով։ Այն հաղթահարելու համար մեծ ջանքեր պահանջվեցին մեր ժողովրդից, ու թեկուզ ոչ լրիվության, բայց եւ այնպես մենք այն հաղթահարեցինք։ Միասնական Հայաստան ունենալու գաղափարն այսօր էլ շարունակում է մնալ մեր գերնպատակը։ Ես իմ հողը, ասում, չունքի Երևանը վեր հողի ու ջրի շատ ջրհեղեղի պես վրային կան, քրշեցին հրի ու կրակին։ Համերգին ներկա Նելսոն Ավանեսյանը հիշում է 1988-ի այս օրերը։ Նրա ցանկությունը մեկն է, որ այլևս չգան այն դառը օրերը, որ եղել են, եւ չլինեն այն կորուստները, որ ունեցել ենք։ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ եմ եղել, Սիմսանով եւ այդ բազմա հազարավոր պիտիների ժամանակ մեր կոչը եղել է, իմ կոչը եղել է, որ բոլոր Ղարաբաղցիներից պետք է վերադառնանք Ղարաբաղ։ Ես այդ կոչին հետևել եմ, կյանք շարունակել եմ իմ հայրենիքում եւ ես երբեք չեմ փոշմանում, անգամ եթե պատերազմը նորից սկսվի, ես ելի չեմ փոշմանում, բայց ամենևս մենք այս պայմանությամբ ունենք արժանագրված հաջողություններ այս 30 տարվա ընթացքում Հայրենասիրական երկերն ու պարերը հաջորդում էին իրար։ Ստեղծագործական կենտրոնի սաների խրոխտ երկն ու պարը ասմունքը վկայում են այն մասին, որ Արցախ աշխարհի ներկայիս մտաղ սերունդը հավատարիմ է ավակների, հայրերի ու պապերի падգամին։ Մորից կանա Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Քաշաթաղի շրջանի Տանձուտ գյուղում վերջին 3 տարիների ընթացքում բնակչության աճ է գրանցվել։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Տանձուտը հարևանությամբ երեք գյուղերի Ծիծեռնավանքի, Արանուսի եւ Մելիքաշենի հետ միասին մտնում է Ծիծեռնավանք համայնքի մեջ։ Մյուս գյուղերի համեմատությամբ Տանձուտի հնարավորությունները համայնքի ղեկավար Սիմոն Հարությունյանն ավելի լավն է համարում։ Անցած տարի կառավարության միջոցներով վերանորոգվեց դպրոցի շենքի տանիքը։ Շենքը 3 հարկանի է, աշակերտների ցակավաթիվ լինելու պատճառով օգտագործվում էր շենքի մի հատվածը միայն։ Տանիքի վերանորոգումից հետո կօգտագործվի շենքի ամբողջ մակերեսը, տեղեկացնում է համայնքի ղեկավարը։ Եռահարկ դպրոց դպրոց է։ Մեզ դպրոց էր։ Այս տարի արդեն տանիքը ուբշի կառուցեցին։ Կեսը ուզում ենք բնակելի տներ սարքենք։ Համայնքում բնակություն հաստատել ցանկացողները շատ են, իսկ բնակ ֆոնդը աղքատ։ Հենց այս պատճառով է, որ համայնքի ղեկավարությունը որոշել է շենքի մի հատվածը բնակելի դարձնել։ Հարցի լուծմանը որոշակիորեն նպաստում է նաև տների վերանորոգման համար շինանյութ տրամադրելու կառավարության ծրագիրը։ Տանզուտում արդեն 10 ընտանիքի թիթեղ տվել են։ Գոնե այդ 10 ընտանիքը կրիշանի, Քանի ընտանիքն այդ խնդրի առաջ կանգնած։ Յագին կան, թե շլը 10 եմ տվել, դե ասենք 34 ընտանիքա, այս սաղի տունը վերանորոգման։ 25 տարի ապրում են։ Սեփական ուժերով ինչ որ մի բան կարողանում են անել, թե՞ չէ։ Հարցից համանքի ղեկավարը հստակ պատասխան չտվեց, ըստ ամենայնի, բոլոր խնդիրները պետության ուսերին թողնելը վերաբնակեցվող շրջաններում սովորություն է դարձել, ինչի արդյունքում բյուջեն ծանրաբեռնվում է սոցիալական ծրագրերով, բարթանում կյանքը շարքային քաղաքացու համար, ով սոցիալական կարգավիճակ չունի։ Պետական աջակցությունը վերաբնակեցվող շրջաններում մեկ այլ խնդիր եւս ունի։ 94 թվականի մարտ ունենք եկելա առաջի բնակիչն է, այսօր չունի այդ։ Բա ո՞նց այն 4-ից միջև հիմա այդքան շնանյութ են տվել, իրանք չի հասել։ Դե ինչ է, դա արդեն կա մի տարի առաջ եկե ստացել է։ Խնդրի վերաբերյալ իր բացատրությունն ունի համայնքի ղեկավարը։ Վերաբնակեցման առաջին տարիներին եկածները կարողացել են փլատակների հաշվին շինանյութ հայթայթել ու հնարավորինս վերանորոգել իրենց տները։ Նշենք, որ տանձուտի վերաբնակեցումը սկսել է 1994 թվականին։ Այսօր ունի 34 տնտեսություն, բնակիչների թիվը մոտ 120 է։ Տեղանքը հարուստ է անտարային ծածկույթով, իսկ անտարի բերքն ու բարիքը գյուղացու համար եւ եկամտի աղբյուր է եւ ձմեռվա պաշար։ Հիմնական զբաղմունքը լեռնային գյուղում կազմում անասնապահությունն է, տեղանքը, կլիման եւ պայմանները նպաստավոր են գյուղատնտեսության այս ճյուղի համար։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ բնակություն հաստատել ցանկանում են հիմնականում նրանք, ովքեր նպատակ ունեն զբաղվել անասնապահությամբ։ Ցանկություն ունեցողներ կան, էլի, որ կան անասուն պահեն։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստեփանակերտի Շարլազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի եւ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ երեք Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու Բաքում տեղի է ունեցել Տիառնանթարաչի տոնի նվիրված միջոցառում։ Տոնի առիթով հայերակելական բոլոր եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագից հետո կատարվել է նորապսակների օրհնության հատուկ կարգ։ Միջոցառման նորնանքի խոսքով հանդես է եկել Ղարաբաղի Այան։ Նա Արցախի բարբարով բարեմաղթանքներ է հղել երիտասարդներին ու նորապսակներին։ Եկեղեցու բակում վառվել է տոնի խորհրդանիշ ավանդական խարույկը, մասնակիցներին բաժանվել է փոխինց, երիտասարդների համար կազմակերպվել են խաղ մրցույթներ։ Երեկոյին ազգային երկու պարով իրենց մասնակցությունն են բերել Արցախ ազգագրական պարի խումբը, Արցախի բալիկներ երկի պարի համույթի եւ Ստեփանակերտի Հակոբ Գյուրջյանի անվան արվեստի դպրոցի սաները։ Բարեգործական նախաձեռնությամբ Արցախ են այցելել Թեհրանի Զարթոնք պարախմբի անդամները։ Պարախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ Պարուսույս Լորետա Ավետիսյանն ասել է, որ իրենք եղել են Արաչամուղի, Կիչանի, Կարմրակուճի կրթօջախներում եւ Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարշարանում։ Թեհրանում կազմակերպել ենք մեր պարախմբի համերգը։ Արդյունքում հավաքագրված ողջասույթը նվիրաբերել ենք Արցախին, ասել է Լորետ Ավետիսյանը, հավելելով, որ Արցախին աջակցելու իրենց առաքելությունը շարունակական է լինելու։ Այսի ընթացքում Զարթոնք պարախմբի անդամներն այցելել են զորամասեր, եղել առաջնագծում զինվորներին հանձնելով նվերներ, իսկ Ստեփանակերտում մասնակցել Արցախյան շարժման 30-ամյակի նվիրված տոնակատարություններին։ Այսօր նշվում է գիրք նվիրելու միջազգային օրը, որը միավորում է բոլոր նրանց, ովքեր գրքեր են նվիրում երեխաներին եւ նրանց մեջ կարդալու ցանկություն սերմանում։ Գիրք նվիրելու միջազգային օրը տոնը, որը միջազգային է դարձել ոչ միայն համաշխարհային նշանակության պատճառով, այլև այն պատճառով, որ այն ցակում է ժողովրդից, այսինքն դրա առաջացման նախաձեռնությունը պատկանում է կոնկրետ սովորական մարդու ԱՄՆ-ի մանկական գրքի կայքի հիմնադիր Էմի Բրոդմուրին։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 12 աստիճան տաքություն։